Patsa plaza kolektiboa aipatuko dugu eta lan uh, luze bat egin baituzue errik galdeketa baten bidez uh, galdegintzen plaza horren berantolatzea eta ofizializatzea ibaiak gire barena egunon. Egunon. Zu kolektibo hortan txartu zinen, uh, eragide desberdinak izan zinezten, arre? Bai honakoak uh, berezeki uh, muntatu zinutena kolektibo hori. Bai hori da, uh, kolektiboaren barne, bagira patxondo, Baionako zizpagaztetxea, patxoki bizi kartea eta baita mamintzulare, eta estapenetik ere ireki posibilitatea erritarrei eh, kolektiboan jartzeko, eta beraz erritar batzuk ere badira kolektibo hortan. Guk astapenetik e, nahi ginuen noski beraz patxa plaza bermoldatu zedin, eta gure entzako eta horretan parte hartu behar zuten erritarek. Eta arezatzago, ba, erritarek hautatu behar zuten patxa plaza berriaren egalitatea. Nola esplikazinezake, kanpoko jendeari, edo baiuna ezagutzen ez duten eri, zer den plaza hori, eta zendako nahi izan duzuen babestu hola? Patsa plaza, hasteko orain arte eh, zen parking bat, ez zuena izen ofizialik e, eh, registratua, baina patsa plaza hori biziki ezaguna izan da, zer eta hasteko patsa mugimendua ba, bertan sortu zen, Patsa mugimendua da, eh, beraz, larogoi garen amarkadaren bukaren sortu zen mugimendu bat, batzuek eh, deski batzunte anarkoa bertzale mugimendu gisa, baina behintzat, eh, gara jartan eta gara jartako belaunaldien zat, mugimendu garantzioa izan zen, uh, eh, argakasta izan baitzuen eta uh, guztiz eraldatu baitzuen joko politikoa. Eta gaur egun ere hain presente diren gai batzuk ere, ekarri baitzituzten Euskal Gizartera, alan ora uh, feminismoaren gaia, baionari dago kionez, baionako beste alternatiboen gaia, baita ere uh, nazio identitatearena, Euskal nazio identitatearena, eta beraz eh, patxa plaza eh, ezagutzen ez duten entzat, ala deitzen da ere, eh, mugimendu hori patxa plazan egotu baitzen eta hortik baitzen. Eta geroztik, gaur egun arte, patxa plazan hainbat ekimen alternatiboa antolatzen dira, eta beraz, baiuna tipiko plaza ezagun bat da, bertan alternatiba ezberdinak egitearitzen baitira. Adibidez ezberdinak badira, adibidez aurten, amabigarren urtea dugu, baionako beste alternatiboak bertan atolatzen ditugula. 2008an osatu ginen kolektibo hori eta 2008an bertan joan ginen erriko etxearen gana erraiteko eh, nahiko ginuela erri galdeketa bat burutu, patxaplaza bermolda atzeko elburuarekin uh, eh, zentaguretzako evidentea zen behar, autoak behar zela kendu plaza hortatik eta behar zela bizi ere bat bilakatu. Orduan eh, erriko etxearekin itzartu ginuen erri galdeketa bat burutuko ginuela, eta erri galdeketa egin ginuen uh, bi fasetan, bata bimenatza mazazpiko urrian, hor eunta berrogeita bederatzi parte hartzailek lau eunta berrogeita marproposamen burutu zituzten, eta ondoren bimila eta emezortziko otxailean, egin ginuen beste e, galdeketa bat, horrein e, uh, gortan uh, elektronikoki, sistema elektroniko bat plantan ezarek ginuen, hori ere erriko etxearekin itzarturik, eta bertan irureun eta larogeita ma bost boska bildu ginituen eta bi fase eh, horiek ondoren, uh, bildu ginen, eta erritarrek uh, bozkatu zutena eta errantzutena, definitu ginuen plan batean, eta plan hori itzartu ginuen errikoetxearekin, eta plan hori da uh, eraberritze plana, eta horren arabera ari dira gaur egun uh, konponketak egiten. Hala, hautsi mautsi batzu behar izan dira seuraz ere egin proposamen guzi horien artean. Zer hitzula hartuko du plaza horrek? justu e, erraiteko, hautsi mautsien aldetik, justuki bifase egin ditugu, etzedin izan hautsi mautsuik, eta, eta beraz bot, bozka elektronikoa egin dugu, ba azken puntako erabaki hoiek uh, e, hartu zaitezen, egitarek errango zutenarekin. Hmm. Eta beraz, hor egia da, adostu den plano hori eta disinatu den plano hori, dela erri galdeketak errantzuen bezal bezalakoa, eta erriko etxeak ere, alaxet onartu du. Arras demokratikoa izan da. Hmm. Demokratikoa guztiz, eta horrekin biziki uh, eh, kontengira geran. Hori elgure elburua zen, eta lortu dugu erritarren buru bururainoa respetatua izaitea. Hor zer izanen den, galdetzen duzu, beraz um, legoan ditan, hor hasteko bertan diren eh, murala historikoak, pintaketa historikoiek mantenduak dira, hori uh, ezinbestekoa zen, Patsa plaza gaur egun ala deitzen da, ofizializatu da, izena, errikontxeilua bozkatu zuen eta ala deitzen da. Eta gero bestalde izanen da frontoin bat, beraz pilotan aritzeko frontoin bat, inguruan arbolak eta bankuak zerreko dira. Begetalizazio bat izango da, beraz arbolak eta baita ere, frontoinaren parean, beste puntian, ezerreko ditugu kutsa batzuk, erritarrek bertan landatu ditzaten, izan barazkiak edo taloreak edo tanai duten guztia ura ezagiko dugu uh, plazako lausokoetan, baita elektrizitateare, ekimenak antolatu daitezen uh, erreski, beraz erritarek plaza erabilidezaten ekimen ezberdinak egiteko, eta gero bai argia ere, galdegina izan da erritarek galdegin dute, argia handitzea edo argi sistema hobetzea, eta ala izan da, ere. Zerbait, alaiago izanen da ordean leku hori, eh? Abelen, parkinga itx bat zen, <laughs> eta bai. horren izango da plaza eder bat gogotxu beraz arat eh, pesta egitera joiteko edo uh, eh, elkartrukatzeko ere toki hortan. Funtsan lehen itzordua izanen da, eh? aste hundar hontan estrenatuko baita ofizialki. Lehen itzordua, bai, hori da, larun bat goizetik uh, eh, agatxera ino programazio aberatz bat prestatu dugu. Nahi izan diogu uh, horreri eta ubilduko diren pertsona guztiai oroitarazi zergatik deitzen den patxa, zer zen patxa mugimendua, zentaguk kokatzen dugu uh, noski patxa plaza, mugimendu horrek hasitako iniziatibaren baitan, eta nahiko ginuke ere eh, berraritik segitu dezan. Beraz, ameketan egiten dugu agazki erakusketa bat, patxa mugimenduari buruzko agazki erakusketa bat, baina baita ere ondoren plaza hori okupatu duten elkarte buruz ere, eta gomitatu ditugu Txetxetxe eh, Berri eta Nikolas Padrones erakusketa hori aurkeztu eh, dezaten. Eta ondoren amabietan aperitifatxo bat izanen dugu, baiunak antuzekin, Gero uh, egiten dugu gaia elkartearekin kirol aurrentzako kirol jokoak, beraz euskal kirolako izan ditugu, eta gero patxarangarekin potu alaitu bat baina tipiko kaletan, gomitatu dugu ere zentezprin eh, lokala duen um, hip-hop eskola emanaldi bat eman dezan seietan, ondoren aizkolariak ere inentzaizkigu erakustaldi bat egitera, eta estrein ekitaldia dugu zazpietan, Eriko etxeak ere parte hartuko duela baiestatu digu, beraz estrenaldi eder bat eginen dugu gure plazari, eta ondoren, konzertuak. Eta hor, uh, da, behel ba, zaigula hainiz maite dugun euskal taldea esne beltza, baina baita ere, baionako taldeak diren, The Orkestra, David Kerol, jegea egiten duena, eta uh, musika orientalarekin. Ez zautan iduri, haundia zenik eh, plaza hori hor eh, hainbeste gauzako katzeko, ze neugriak behituz buruan? E, eh, neugriak ez ditut hor buruan, baina dakidana da, e, euria behar bada izango baita larun batean, badugula e, karpa bat egiten duena ogoita bost metro bider ama bostekoa. Ah bai, idu zaten tipiago zela plaza hori. Ez, ez, eta genera autoak enduz, oartzen zira badela lekua, hor zinez... Hola, gure batzu autoak kendu arau eta konpoketak egin arau argentisa plaza eder bat dela ere. Eta badera lekua egiteko badibet ba, konzertu handi bat jende hainitzekin eh, espero dugun bezala larun batean. Bistan dena, Patxa Plaza Kolektiboko Ibai agirre barrena eskerrak, horiek emanik, eta egintzazue pesta beraz aste hundar juntan, baina orti goiti ere ongi erabili plaza hori, zenta zuekoai kolektiboarekin zer eginen duzue hor, uh, kolektiboarekin ezakiguzte segida emango digun, zenta kolektiboa sortu ginen justuki modulak eta hoek egiteko, eta helburua lortu dugu, beraz, ikustekoa da ondoren zein goduen kolektiboak. Daki dena da, patxa plazak aktibo segituko duela ondoren goila betetan, izan ere bizik bere amagurteak uh, ospatzen baititu ekainaren erdian, eta gero musikaren bestan uh, gaztetxeak erabiliko baitu horre konzertu batzuk egiteko, eta ondoren, baionako bestentzat, beti bezala, beste alternatiboak bertan izango baititugu. Be mil esker, eh, Ibai. Be esker zuri.